สบายดีอยู่คนเดียวเรื่องข้าวอะไรเห็นอะไรท่านอยู่อย่างสงบของท่านกันอยู่ตามนิสัยของท่านตามเรื่องของท่านสบายถ้าเป็นคนเข้าเป็นพูดเป็นคนเข้าตอนนี้วังไ่เป็นนิสัยของท่าน ันมีทั้งทั้งสององค์แหละท่านเป็นอรหันต์ได้สององค์ แต่นี้ไปไปฟองไปอทางไหนอย่าง คนหนึ่งชอบพูดชอบคุยชอบนี้อบสอนองค์หนึ่งไม่ชอบอยู่โดดเดียวคนเดียว มันเป็นที่ไปทางของท่านเป็นหาทางท่านสบายท่านอย่างนั้นมันจะอยู่แบบนั้นสบายของท่านจะไปตงหนงท่านเนี่ยท่านก็รวรมทำไมมาหลายมี็นเข่าเ็นแก่จนอย่างว่าปู่แล้วทำไม ไม่อยากให้ลูกให้ล้างด้่ยตาเพราะว่า ไม่ไม่สบายแต่เห็นหน้าคนมันไม่สบายถ้าไปอยู่คนเดียวมันสบายแต่ตรงเป็นอย่างนั้นกันตลอดรับแขกยกอะไรยังตั้งรับแขกนี้อยากเหมือนแต่ไหนแต่ผมก็เหมือนกันเมื้สอนให้ ท่านกระเป๋าผ่านให้บอกล่วงหน้าหรือคนไม่เคยรู้จักไม่นจริงจริงจังทำไมยอมเสียละเรารู้จักที่ทำรู้จักอย่างอาจารย์ไปต่อไปหาท่านท่านก็เมตตาหาที่ดีไปยินเสีย มันทุกข์่ายได้เห็นใจเขามาว่าดอยมีปาเขาต้องมันไปอย่างนั้นแต่ถ้าใจใหอย่างนี้ตามตามจริงบบดีของท่านรู้ชอบเลยไม่ต้องเตือนตัวในโลกมันมีร้ชอบเยวะ ก็ทำแบบใครเห็นให้ดูกันแต่ก็ไม่เห็นไม่พอดูกัน ดีอย่างที่เราชอบไปเองนห็นทุกข์ยากลำบากขนาดไหนจะทำจิตรงใจแล้วมันไปข้างบนเราไปรู้สึกอยากอยากจนราะว่าขนาดใจไม่เยอไม่นคงได้มีคนนิมนต์ไปมันมีอย่างหนึ่งนะที่สี่มานะอกเขานิมนต์มาทำไมอยากปฏิบัติเราทำไมไม่ปล่อยแล้วที่อย่างนี้ มันมีที่สี่มานะที่ อยูนั้นร็ถามท่านไปยังสษาที่ไหนที่ท่านไปสถานที่ใดท่านไปด้วยความสมัครใจ มันสบายมันผมขี่ที่เรียนง่ายอย่างนั้นไปเลยคนอื่นนิมนป์ไปนทพาผู้ใหญ่มาทักไปบางองค์บอกมนีพระญาติพระสงฆ์พระสาวกเหมือนองค์นั้นองควรจะไปได้แต่บังคับกันไป บางทีนั่งไปดูให้เขาหนึ่งเดียวที่ทีเวลาขโมยหนีไม่บอกผู้ใหญ่ไป อย่างนั้นงเคยกินแล้วก็ถามก็จะต้องเอาสิทธิถูกอะไรก็ทำเอาเงินมาเอาท่านเลยจะไปตรวจท่านถ้าตรงนี้ยกอะไรแต่จะเป็นพระจะมีว่าจะเป็นวุนที่าไปอย่างนั้นตะโกนเสียงอะไรก็ต้องรักษาใจของท่านเลยจะรวมสบายกันดี นี่ยยังไม่แต่งงานไม่แต่งงานใหม่ก็ชอบติดใจ คนนั้นว่าคนนี้ใคร จะดีกว่าผู้ชายคนนี้แลือหญิงคนนี้เราชอบคนนี้ก็แต่งกันไปเราดีดีเกิดเลยชอบพอกันปล่อยเป็นที่ก็มีมีใส่เลยอดเขามีนะแต่ถาท่านเป็นอย่างนั้นอยู่กันอยู่ได้เพิ่มได้แต่ว่าท่าน มีความชอบใจจิตใจในธรรมะถูกรู้กับทาอย่างไรเนี่ยฝึกพอฝึกไปฝึกไปจิตใจก็มันจะเริ่มขึ้นคิดฟุ้งฟุ้งสั่งไปตามสัญญาลมภายนอกไปเลยเดี๋ยวความกรรมฐานนี่สึกมันเหนื่อยมันเหนื่อยนั่งไปเยอะๆก็ปวดก็เจ็บเอาไปดูหนังทางเพลงตลอดเพลงไปดู่ได้ แต่ใจนั้นชอบแบบนั้นก็าก็อยู่ไม่ได้จะต้องออกมาหาที่นันชอบความสุขมันอยู่ที่ชอบใจติดใจถ้าหากว่าไม่ชอบใจติดใจไม่พอใจแล้วสถานที่ จะดีขนาดไหนก็อยู่ได่ได้สงบลงก็ไม่มีอะไรรู้ไม่มีอะไรฟังมองไปที่ไหนก็เลยเห็นผู้เห็นคนในสไปแบบนั้นอยู่อยู่ใน ตลาดอยู่ในเมืองเลยได้ไปฟังเรื่องนั้น อ่านเรื่องนี้อยู่ในป่าเม่มีอะไร มีเสียงเรือไรจะไปจันมีเสียงสายตา มันไปแบบนั้นคน คนที่ไม่ชอบสงบนะคนที่ปฏิบัติทางใจเลยนะถ้ายู่ที่ปฏิบัติทางใจได้ผมว่าไม่มีไม่มีไม่มในช่องมันหนวกหูกล่าวเสียงอะไรต่ออะไรเราควรเราอยู่แบบนั้นมันสนุกสบายการี่จะมาอาจทำอะไรก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นปุดขึ้น ท่านก็สะดวกสบายอาหารตายท่านไปที่มราไปไปดูแล้วจะมีอย่างไรสบขันกันไปบางทีก็กบสันไปหลายวันก็อดทนอยู่บ้าง ก็อาหารใจท่านมีท่านสบายอย่างนี้ท่านก็อยู่แบบนี้ มันเหมือนกันอาศัยเรื่องของใจบางคนก็ต้องอยู่ได้ในถูกบ้างคนก็ติดในความแม่ไปอยู่ตายหรือถูกต้องคนติดแค่ ธรรมะป็นบังคับบวชแล้วอย่าติดนะติดเป็นอันทหารเชียนะให้กปบังคับพระเจ้าถ้าทำบังคับอย่างนั้นจะเสียไปอย่างเพราะมันมีใจศรัทธาจะปฏิบัติยังบังคับอยู่บนจะทำอะไรจะจะทำไปตามใจเนี่ยมันก็จะไปกันใหญ่นี่นะทางนี้ศรัทธาอยู่ได้เลยติดได้ถึงแค่ว่าเชียอย่ามาให้เขากราบเพราะว่าอย่ามารับใช้ใจนะครับจะเป็นบาปเป็นกรรม ทำติดไปก็ยังดีนะ้ดีแต่กันอยู่ติด่อูไปจนกรงทางปฏิบัติลงมาเปี่ยนเสียงดีผูกกันแ้วมา you.

นะห้าเคจปรากฏในสถานการณ์มันอยู่จริงนะ้งไปตอบเนี่ยจริงไมจริงก็เรื่องทุกคุณเป็นคนขันโดยสิ่งที่ถามอาจารย์อะไรก็คุณเป็นคนเห็นจริงจริงก็เรื่องของคุณแต่นี่จับอยู่นะไม่จับบางครั้งก็ไม่แน่ใจอันนี้เกิดขึ้นแล้ว เรื่องบางบางอย่างมันก็มีการเกี่ยวข้องกันเราเป็นครูเป็นอาจารย์กันรู้ปรากฏอย่างตรงนี้เป็นสอนกันเรี่ยใเรียนงรูปภาพนะครูอาจารย์จิตใจคือเรตรงพัฒนาเรื่องสายสัมพันธ์อยากเ็นทำแต่คี่เาเห็นเราเคยรู้แน่ทันทีเลย ปรากฏขึ้กับเขาอย่างนั้นเขาก็เกิดสงสัยว่าเป็นพระอยู่จังหวัดใดวัดอะไรมีจริงหรือลูกชาติหลอกลวงตาเคยตามหาไปหลายวัดหลายแห่งแล้วหลายจังหวัดแล้วเราคงไม่ทราบจะตอบเขาอย่างไรตอบแต่เพื่อ ใจอย่างไรผู้ชายขาดจริงเดี๋ยวสีแย่เลยต่างคนก็ต่างเรื่องใส่แต่ทางของเราทางศาสนาต่างคนก็ต่างบวชเดี๋ยวคนเดี๋ยวนี้ก็มาดูโลกต่อไปไม่ได้ trời đất c h ่ ề u ngày đó là ส่วนมันปรากฏว่าสเหลืองมันกเป็นบางคนบางคน็ไม่เชืื่อนเรื่องอะไรทั้งไม่จริงความเชื่อของคนมันก็เออนไป ถึงจริงขนาดไหนเขาก็ยังไม่เชื่อในเรื่องใช้มันพอใจอยู่นะอย่างตอนที่เจอตอนอย่างทางที่เจอท่านเดินมาหาตันแต่วันจีนที่แรกผมไปเจอหลวงพ่อองค์เองแต่ถามพอเห็นเกิดจะสร้างเรื่องใช้มีสียังหยาดสวยงามถามคุยด้วยอาจารย์ทำไมเราเลยมีครูมีอาจารย์เราเป็นศาสดาเอง

เช่นเสียงนี้ยังไงต้องเสียงอะไรก็ไม่เชื่อเลยติดอยู่ตรงนี้ทำอยู่ตรงนี้เสียงอยู่ตรงนี้ เขาก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยเป็นแบบถ้าเราเป็นก็อย่างท่านถึงท่านไม่พูดเราก็เชื่อแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ มันดีอย่างนี้ มันจะเสิดอย่างนี้ผู้ที่จะสบควาเข้าถึงอย่างนั้นจริงจังได้ท่านตัดมาอีกกับมาเลยว่าเน้ือนกันกับคนที่ไปตกหลุมมูวหลุมพูดที่ตกบกเพราขึ้นจากหลุมมูวหลุมพูดมาอาจ นั่งตาดีได้จะบังคับให้มันไปตกอีก มันไปเล่นอีกมันไปในด่านมันเลือมันหน่อยเป็นแบบนั้นจิตใจดีไปเลยทำจริงจังไปด้วยของโลกกองของข้ามมันไม่ยอมเดือดรข้านมันไม่นมันเป็นในใจ มันอย่างนี้มนเป็นในใจที่จะอ่านเท่าไรศึกษาเท่าไรฟังเท่าไรสัญญาอันนี้จังคือฟัไเท่าก็ลืมก็หลงไปเรื่องขอโลกมันขอยุ่งเขามาถ้าผมเข้ามาทำมากไม่สะดวหนีไปอะไรเล็กไม่ได้มันเหนื่นคือมันเกิดขึ้นจากใจจากการกระทำของเรา อย่างไรขอโทษในการทำธรรมะธรรมโมที่จิตของเรายังไม่จิตปฏิบัติอาจทำันก่อนเนืือนกันกับเราเทน้ำใส่หลังชุณนะเราเทลงไปเราไหลหนีจิตจิตเดียวก็สะบัดเป็นแค่นี่คือเรื่องหลังของมันมันเลยมีโอ่งมีอ่างแล้วมันจะตกไปอ่าเราเตรียมแค่ตก พาไปแล้วจะเปูนทหายไม่ไหลหนีคือจิตท่านจิตใจมีธรรมะจริงจังพอเอ่ยธรรมะที่ธรรมะที่ท่านปฏิบัติกับธรรมะที่ครูอาจารย์เนี่ยสอนมันเป็นอันเดียวกันตื่นใจดีใจเราปฏิบัติถูกแล้วดีแล้วฟังใท่าไรันก็ไม่ดี ที่ได้แสดงออกไว้อมดลงหายไปจุดที่ใจอยู่รับธรรมะที่ปฏิบัติธรรมะที่ปฏิบัธรรมะผมว่าท่านมีแสงถาจำได้ไม่มีการลืมหลงการอ่านก็ดีการฟังธรรมะก็ดีเราฟังธรรมะพอไหมมันไปแล้วจิตใจมันไม่อยู่ พูดหรือไม่พูดมันก็จริงอยู่อย่างนั้นมีความหลงเป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของคนอื่นสมบัติของคนอื่นเป็นมากอะไรแล้วก็ไม่ได้ใช้ตามเขาเขามีแต่เป็นสมบัติของเขาอย่างของเรามีอะไรก็เดี๋ยวใช้อันนั้น ี่แหลำสมบัติจีในเชินของดีเชินขาของธรรมะเราเชื่อมันอยู่อย่างนี้มันสบายใจมันมีธรรมะเป็นคนสบายใจลำบากเป็นที่มีธรรมของเงินทองมีที่เดียใส่ให้สบาย ดิ้นลนแหนืหาย ต้องพูดถึงธรรนะจากใจอันบริสุทธิ์เพ่อจะต่ขนสีลขอาตายคนตางมีถึงห้าเลยกันโลกนี้จะมีความสุขแค่ไหนไม่มีการหยุดเยียงกันไม่มีการขาดการขาดกันไม่มีการผลขี่กันไม่มีการขโมยกันในประเทศจิตนะผูกฟองให้กัน รอบครัวก่อจะสงบก่อจะสบายอย่างนี้ไปคงแบบมดเล็กไปอย่างนี้ไปสบายมัวเมาท่านจะสะดวกดวกสบายของโลกอันนี้ก่อนในตอนนี้ตำรวจทหารรักษาจะ่จะอยู่กันอย่างอิสระอย่างสะดวกสบายอันนี้คนมีธรรมะจะอยู่มากเท่าไรก็เป็นสุขสบายแต่คนไม่มีธรรมะ เพียงสองคนเท่านั้นเอาใจที่ยากัปสะดวกสบายเออนั่งเที่ยวใจกันำรร้ะทิ่ว่าจะพิจารณากันเรื่องของจริงแล้ว ใครจะเชื่อไม่เชื่อ มันก็มีคุณอยู่นั่นแหละแต่คนเนี่ยเอาธรรมะมาใายมันจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ตัว ถ้าไร่สนใจแต่มีมากอะไรก็มองไม่เห็นถ้าไม่สนใจก็พิจารณาดูใจเป็นอะไรเป็นความจริงธรรมะมันดีดีเศษอยู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ลูกโตที่มาพูดปฏิบัติจะต้องเห็นเองมีการมันมีเวลาเราปฏิบัติดีนี่ไม็ได้ ความสุขความสบายทางกายทางใจไม่เด้เกลือชั่วไม่ได้เดื่ดร้องถึงคนอื่นมาเห็นกับแบบเขาอยู่ในใจของเราเอามาทำอย่างนั้นอย่างนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทางี่ไม่ดียังไงพอเราลึกไม่ได้กับแบบเขาทางใจเดือดร้อนแต่ทำดีคนอื่นมาเห็นเราก็เห็นเรื่องตัวของเราเราทำดีของเราการโกงใจไม่เข้าเป็นภาว่าสาม ที่สุดของจิตของใจเป็นอย่างไรก็เป็นอาการโกเป็นปัจจัตตาเป็นทัมพุทธิโกคือเป็นธรรมะของีุทธเจ้าที่ตรัสเอเป็นธรรมะที่ยอดเป็นม่ธรรมะที่หมดทุกบาทสอนตัวของเราที่สอนตาสอนใจของคนแต่ละคนหรือเป็นสอนเป็นของภูเขาอะไรเราจะมีกายมีใจ เป็นมนุษย์ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติทำไม่ได้ต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นก่อนลงมือปฏิบัติอาจทำที่สอนเอาไว้ใจของเราจิตใจเกิดเกินคุ้มครองไปต่างๆก่อนจะมีความสงบเข้าตของเราจะได้รับความเยือพีย็นเป็นสุขปลดปล่อยเรื่องความยุ่งเหยิงต่างๆเรื่องวุ่นวายันมีมา บางทีคิดมากจะนอนไม่หลับเป็นเพราะเราเรามีธรรมะาเรามีธรรมะนะ้องปรุงมันรงอย่างนี้เราจะกำหนดจิตให้สงบพอจิตสงบก็ปล่อยวางไปอย่างต่างๆ พอไปยุ่งเขาเขาก็ยุ่งเรา ู้หลักผู้ใหญ่เขาไปโดนช่วยโดนจามโดนโดนอะไรแต่เขาเด็กนไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเก็บถ้าเด็กไปโดนเขามันมันลืมตายที่โทเด็กอย่างนั้นมันเอาเปรียบเด็ก รื่องที่จะไปทำทางทางจิตหางจิตได้เห็นอกเขาอย่างไรเห็นอกเราอย่างไรเสมอกันนั่นก็สบายโยกไปเยี่ยมเยี่ยมเป็นสุขอันนี้มันเป็นอย่างเพราะจะให้เราได้เพราะจะให้เราจิตเราสบายคนอื่นจะเป็นอย่างไรต่างพักมันคิดไปแต่แง่โยกที่ใครเดือดร้อนเดือดเบียนไปไปไป อันนี้สอนเาว้ใแต่ทุกอย่างนะแต่าจะปากถึงกันแ้ว่าโทษคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้สมัยใดสารจะคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่นะสมัยใดดีจะคิดีมันก็ดีอยู่นะ้าตาแหงจะดีมากาวาเราทำเรารับตามันก็ไปดีทำหน้าที่มีอยู่เลย ทันทีโดยเราแม่อะไร้าเราไม่อ่านไม่ถูกรู้จักจิตใจของเราเนียบหรือปรุงปรุงอย่างไรถ้าาเรา มีสติกำหนดดูเราก็รู้ว่าเราคิดคิดคิดถู ศีลสอนที่ไหนก็สอนใายวาจาใจของเราสมาธินี่ความหนักแน่นตั้งมั่นทั้งจิตทั้งใจมันมีอยู่ที่ไหนนี่เปนสอนที่ที่สอนที่ใจของเราจึงมีอยู่ ปัญญาธรรมนี่คือเดินมาแต่อยู่ในตัวของเราเราที่นี่คือเดินมาเดี๋ยวจิตใจเป็นสมาธิอะไรมันจิตอะไรมันถูกมันบกดย่างทาง ใจแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในสัญญาที่เราพิจารณาเห็นกด้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคงรู้ตลาดในการศึกษาทางสริยัติเมื่อเใครต่อตามหาให้ปฏิบัติมันก็เป็นเห็นผลได้แต่กำลังไม่ได้แต่บางทีไปจ่ายตลาดมันไม่เอาเขาไม่เอา เป็นตัวเงินจริงๆเพียงบาทสองบาทมันก็ใช้ได้ความสมบัติที่เรามีอยู่ตามจิตจิตใจตามตามใจปฏิบัติไแต่ว่าจะให้คนอื่นเขาเห็น อย่างนั้น คนอื่นเขาดีอย่างนี้ทั้งที่ตัวของเราก็ยังไม่ดีแต่ยังไปองสารคนอื่นอยู่ เรายืนเท่าก่อนที่พระพุทธเจ้าตัดรู้เท่าก่อนนะที่มาสอนคนอื่นคือเรายังไม่ได้อะไรเราอยากจะให้คนอื่นดีแล้วจะเอาความรู้วิชาที่ไหนไปสอนเขาบอกว่าเรายังไม่เป็นไม่เึงยังทำไม่ได้สอนใจให้เราให้วกมาหาตัวสอนตัวฝึกตัวให้ดีเสียก่อนเรามีเราเป็นเราเห็นเรารู้ในตัวของเราแล้วความอยากมันจะหมดไป เขาจะเนี่ยจะสอนนะคนนี้สอนแบบไม่แนี้ยสอนต้องแบบคือเราเห็นเราเป็นเรารู้เราเข้าใจมันก็เลยคิดหายไปทีนั่นคือใจของมันสะดวกสบาย เลยเสียเวลาเราคิดอย่างนี้เราดีพอหรือยังหนูหนึ่งถึงตัวเราดีคิดหาแต่คนอื่นเวลาจะดีคิดหาคนอื่นถ้าหเราพิจารณาธรรมะในตัวของเราก็อาจจะเกิดความดีส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นยังดีกว่าเราไปคงคูกับคนอื่นเรารักษาเราสงบคนเดียวสบายคนเดียวโลกเขาจะเป็นอย่างไรก็ เรื่องของโลกมันมีเสียหายในทางธรรมเราดีคนเดียวมีกำลังมากพอสามารถที่จะบรรทุกคนไปได้มากเหมนรถไฟกำลังใหญ่เลยบรรทุกคนโดยสารไปได้มากหากว่ามีหลักฐานมีปัญญามีความรู้มากแล้วก็ทำแต่เรื่องขวาก็ได้อย่างไร ไม่ได้บอกไม่ได้ one.